ตอนวิถีแห่งการเจริญมรรควันที่ 27 กันยายน 2558 Amen. Gracias. Amen. แต่พวกเราเนี่ย คืออยู่ที่เดียวกันก็ได้แล้วที่เราอกผมชื่อพยาย คือปียาโกรพระองค์เลยแลแต่ว่ามันมันเป็นหน้าที่ราะหน้าที่เรองอยาอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่นั่นแหละความเข้าเมื่อจิตเราไม่มีอาการ Seninle ilgili bir hikayeyi kabul ว่าตัวก็ไปมีคุเลยสร้างก็เลยสุดมันสุดเวลานั้แค่พูดกัน้องดี จะเจอมากกว่าที่ผ่านที่ผ่านผลทุก Amém. về về là Thank you. พูดถึงวิธีแม้กระทั่งที่เราเรียกมามี que eu estava สติปัฏฐาทั้งสี่ก็หมดู่นะอย่างอาตาตสติสุด Yeah. เวทนาก็รู้สึกเลยถ้าจิตมันไม่มีความไมกมีไม่มี ก็เป็นเพศกับคุณพระก็มีเพศกับเด็กก็มีเห็นไหมก็เพื่อให้ ความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบอยู่ในกของสมาธิไหมความเพียรกับสติเนี่ยเป็นกำลังของสมาธิมันเป็นสติเปินไปที่นี่ถ้าเราฝึกมากเนี่ถ้าเรียนระดับเขาเด็กปัญญา อย่าไปตดมมากมายนะเรื่องแบบเรื่องวิธการเรื่องสำหรับผู้เรื่องหลักวิชการื่องตัวอย่างยกตัวอย่างมาดูมาดูมาไหมข้าพาจ live it. 我这个年龄，我特别爱看。 对。 phục vụ các bây giờ bạn đây như thế vậy có lúc thân